Politiki barongozi mutandukanye mwebwe muri mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki bashinga ntahe bapfasoni namwe rwaruka kaze mu kiganiro duhana ijambo duhana ijambo ikiganiro gica hirya no hino ibibazo biraje ishinga bene gihugu mu gitegurwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi ikiganiro niduhana ijambo aho turiko turakiremeshereza hano ku mugwa mukuru w'intara ya kayanza tugiye kuganira n'abatumire eh, abatumire turi kumwe reka tubahe akanya batwidondore kugira ngo abatumvirize bamenye kurusha mwaramutse amahoro neza nteko jenitwa komeza dusaje jusitine mu mirimo ya minsi yose nsanzwe n'umuyobozi n'inshyikira mu biro kwa buramatari intara ya kayanza eh, hama asanzwe ndongoye n'ihuriro ry'abakenyezi mu kaze muri duhane cyane murakoze cyane yego turi kumwe kandi hano iburyo bwanje n'umushinga nawe mwaramutse mushinga bwa keye bitondera abatwumviriza bakamenya kuruta mu gushigikira iterambere ry'ikibano iterambere ry'imiryango yabo iterambere ry'igihugu mbere muri rusange duhereye kwa Justine komeza dusabe umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya kayanza mbega murabye mubona abakenyezi batowe bafise uruhara uruhe mu iterambere ego murakoze cyane Eh, turabye abakenyezi batowe barafise uruhara ntangere eh, mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane mu iterambere banashaka ry'imiryango yabo bwa mbere hama mu iterambere ry'aho babaye mu iterambere rya komine babamo reka mbere n'igihugu cyose ati uruhara rero ni uruhe umukenyezi eh, yarinze atogwa abafise afise icyo aserukira baba bamwizeye by'ukuri haba ku mutumba haba mu komine aho aba yatorewe rero barinze bamwizera nuko baba bamubonamo ubuntu nuko baba bamubonamo ibikorwa by'ukuri ingene yitanga mu bitari bike ingene atanga ijambo ingene ashikiriza ibyiyumviro byubaka eh, rero uruhara rw'abakenyezi eh, ni intangere ni ukuvuga barinze batogwa turizeye neza ko bazoserukira by'ukuri urwego rw'abakenyezi kandi bazovugira by'ukuri abenegihugu Eh, na cyane cyane ko tuzi ko abakenyezi muri rusange uwo mengo ntibagira ijambo hirya no hino turiteze rero ko aba bakenyezi batowe bazogerageza kuvugira urwego rw'abakenyezi bagenzi babo bakavugira ah, abakenyezi mu nzego baba barimwo hirya no hino kugira ngo tubone by'ukuri ko umukenyezi aronse ijambo mu bijyanye n'iterambere burya umukenyezi iterambere riva eh, iterambere ryo mu miryango riva ahanini ku mukenyezi umukenyezi atitanze by'ukuri ngo yunganire umushinga ntahe wiwe burya usanga urugo umengo nta kiruramutswa nicyo gituma rero umukenyezi by'ukuri afite uruhara ntangere eh, mu bijyanye n'iterambere kandi biboneka mu gihugu cyacu e, twihweje ibikorwa biriko birakoreka e, mbere n'umwimbu uvamwo mu ibyo bikorwa barangura yego urakoze reka aka kabazo nyine tukerekeze kwa baritazari muri arikami mbega murabye namwe mubona umukenyezi yatowe agashyirwa mu nzego zifata ingingo agira uruhare uruhe mu iterambere murakoze cyane ko ikibazo cy'inkoramutima mumbajije bwa mbere twebwe muri arikami ibyo twemera ni uko umupfasoni ni rufate rw'iterambere inkingi y'urugo ni ngo rero bigire akamaro karekare iyo agiye mu nzego zo kwitoza n'akarusho kaba kabonetse biboneka yuko umufasina agiye ahabona akamenya amategeko akamenya uburenganzira hanyuma akamenya n'ibiraba iterambere ry'abandi bakenzi baba bamwizigiye biboneka yuko rero ari ubutunzi bukomeye ku gihugu kuko agaruka akabigisha y'amategeko akabigisha uburenganzira bwabo bakamenya ibyo barekuriwe n'ibyo batarekuriwe kandi nabo nyine bikabafasha kugira ngo bace bahindira ikwiye abana babo n'ingo zirushize gukomera ubona yuko bujya iterambere nyaryo kugira ngo rikomere rihera mu rugo murakoze cyane tukibandanya na kino kiyago akandi kabazo mbega muravye hari inzitizi abakenyezi batogwa bagira mu icigwa mu ngero ry'imirimo baba bajejwe zihariye mu bisanzwe turavye ku bakenyezi batogwa inzitizi nyene ntizobura inzitizi ntizobura ku bakenyezi mugabo ntitwovuga ngo ni nyinshi kuko ubu mukenyezi by'ukuri turabona ko ubu mukenyezi kenshi usanga ibyiyumviro by'abakenyezi bidafatiweho mugabo muri rusange turabye abakenyezi ubu batowe haba amatora duheruka n'ay'abajenama b'amakomine n'ay'abashingamateka mw'izo nzego by'ukuri turabona ko umukenyezi azoba afite ijambo inzitizi rero eh, ntitwovuga ngo ni inzitizi nyinshi kuko abakenyezi baraserukiwe bikwiye rego mm-hmm. turabyishimira ko abakenyezi baserukiwe dufata rero ko atanzitizi nyinshi zizotuma badaserura akari ku mutima wowe nk'umukenyezi amaze gushingwa amabanga akatari gake ubibayemo ubona byoroshe ko umukenyezi agira uruhara mu iterambere ry'abamutoye cyane cyane mbega ubibayemo gute hari aho ubona bishyika bikakugora cyangwa uvuga uti byose bigenda neza nk'umukenyezi asanzwe ingena abyifatamo kuko hari igihe usanga eh, nk'abagabo bakuremera bavuga ugamengo nyine ibyiyumviro byawe ntibyofatirwako mugabo nk'umukenyezi ushobora kwiyemera twama tubwiye abakenyezi bacu seruri byiyumviro byanyu erega naho icyiyumviro cyo bari kibi uragiserura nta mabaka gukosora mugabo bagishize ahabona atiserura ibyo byiyumviro byanyu ibyiyumviro byanyu bijya imbere bifadigwe ku mbere no mu bindi rero nk'umukenyezi asanzwe yaratowe turiteze neza iterambere rizomuvako kuko yarinze atorwa ni ukuri aba yizigiwe Eh, ubunya turabona ko ah, hatogwa ah, abari ku ntonde ku ntonde naho ni ku ntonde z'imigambwe rero yarinze yizigirwa n'uwo mugambwe akajya ku rutonde kanaka by'ukuri uwo mugambwe ubona ko hari icyo uwo mukenyezi azofata twebwe natwe tuca tubwira abakenyezi ati murabe mugerageze kugira mwerekane by'ukuri ko mwari mushoboye ko mwari mutegerezwa kujya ko k'urwo rutonde bivanye n'ibikorwa cyangwa ibyiyumviro muserura mukora yereka n'ikomine iraharonkera akoyoko kuko umukenyezi agiye gucuruza utuntu aratanga ikori ikori ryinjira muri leta abasahirije gutyo akarima utuntu tumwunganira utwo tuntu tumwunganira turimye tukaba twinshi arashora n'abenegihugu bandi bakaronka neka mbere n'igihugu cyose kikaronkako murakoze mbega ni gute umukenyezi yatowe yogerageza kuba icirore c'abandi bakenyezi kumbure bafise ako gatima ko kuja muri izo nzego kugira ngo nabo bashobore guterera bashobore kumwigana bagere ikirenge mu ciwe ategerezwa kuba icirore c'abandi mu kugumya imigenzo myiza mu gukora ibikorwa by’iterambere mu kwitaho ibikorwa byose utarabiye ngo bikorwa Eh, n'iby'abagabo bazobikora abagabo nyine oya umukenyezi rero yatowe yarinze ajya imbere y'abandi ategerezwa kuba akarorero ah, mu kwerekana by'ukuri ko yari ashoboye ibyo bikorwa bamushinze eh, na cyane cyane mu nama ya komine niba babahamagaye mu nama niba ari ibyo bari kwariga bizoshikwa ko muri komine akerekana by'ukuri ko nawe afite uruhara muri icyo gikorwa ko azogira uruhara mu irangurwa ryacu ko kandi azokwerekana ko nawe ashoboye mu bikorwa byose bizokoreka byaba n'iby'abagabo nicyo kimwe no mu nama nshingamateka batowe nabo nyine bategereza kwerekana by'ukuri ko bashoboye kandi barinze bajya ku rutonde baba bashoboye by'ukuri rero eh, umukenyezi yatowe ategerezwa kwerekana kuba akarorero niko babitwigisha niko tubyigisha abandi k'umukenyezi w'imboneza ategerezwa kuba ikiyo ikirora abandi birabamwo mu bikorwa byiza akora mu migenzo myiza abamwo cyo kimwe n'abandi umukenyezi yatowe ntategerezwa kugenda arashwana n'abantu umukenyezi yatowe ntategerezwa kugenda aratembagara ngo nuko yanyoye uturenze rero ategerezwa kwerekana by'ukuri imigenzo myiza imyitwarire myiza ego eh, nta muntu eh, ngo hari abantu ha muruntu runtu ntawubura udukosa mugabo akatuvamwo n'ingoga akatuvamo n'ingoga akagerageza kwigenza neza imbere y'abandi n'uwo yamugiriye nabi akagerageza nyine hariho byinshi bavuga ngo abakenyezi umukenyezi mu bisanzwe n'uwukenyerera ko ukenyerera kuri ibintu byinshi uba waronse bibi cyangwa byiza mugabo byose bikaguma muri wewe ukagerageza kubyitwaramo neza kugira umuntu wo hanze ntamenye ko unafise n'ingorane mm. murakoze cyane reka tugaruke kwa baritazari mbega murabye muri arikami hari inzitizi mubona mu kibano zituma abakenyezi batowe muri izo nzego zifata ingingo batoroherwa no kurangura neza amabanga yabo ngo baterere mu iterambere ry'ikibano n'iry'igihugu murakoze kumbaza icyo kibazo inzitizi ntizobura kuko hari abantu bamburunturuntu hama hariho rero n'ikibazo kiraba avuga ko batanga ubufasha badakorera hamwe bitoroja rero yuko bituma bakumbure umwe wese amenye uburenganzira bwiwe n'ingene kwiteza imbere ariko rero aha rero nagenge ngurukire leta mbyeyi leta nkozi yewe nanye cumi ku cyacu cy'ijana n'amajwi barese ndayishimiye ko ibwirizwa shingiro ririho riraha ikibanza gikwiye umupfasoni murakoze kuko ikibazo mukimbaje mu gihe aheruka amatora y'abahanzi ba komine n'abashingamateka kandi hariko abapfasoni babunyoye boneka yuko abapfasoni bimboneza bazodufasha nka twebwe nk'amashami akora mu kizajya iterambere kugira ngo kongere ingufu mu buvugizi dukorera abapfasoni mu ntumbero yo gukomeza umubano mu gihugu umubano mu rugo kandi umupfasoni nk'uko nabivuze kuri twebwe ni urufata rw'iterambere n'akazoza keza twiteze ikindi nacyo ni uko n'abapfasoni nabo nyine urumva kaba akajya ngo bikangure barabe muri kazoza kazoza kabo kazoza k'imiryango yabo kazoza k'abana babo kazira k'igihugu kuko iyo umupfasoni atekaniye mu rugo urugo ruratekana yabivuze neza uyu mwubaha wacu umuyobozi mwishikira kaba mugana ntibacura usanga kaciyemwo ariko ubu igikomeye si ukugwa ikigoye ni ukugwa umuntu agaherayo abantu baheze bakibyukiriza urabye amategeko nk'ino avuga urabye intuzi imigambi y'igihugu yageze kugira ngo umwe wese agiremo uruhara mu ntumbero yo kugira ngo izo nzitizi zatuzingamitse igihe kirekire tuze tubabanura nazo dushike kwitambiramo kandi rikomera murakoze mbega none izo nzitizi ni gute abo bakenyezi bozirengera kugira ngo bashobore kugira rwa ruhara mu iterambere ni gute boba n'icitegererezo mu kibano izi nzitizi bashobora kuzirengana nta kidashoboka tugira imana hari itegeko ryo bibiri na cumi na gatandatu rivuga ko ateka k'umupfasoni n'ingo mugabo ndabona rikeneye ko rizosubirwamo kugira ngo kumbure rijyane n'igihe hari ibwiza shingiro ry'u Burundi rirabisobanura neza hari andi mategeko ariho agaragaza yuko hariho akarusho kabonetse kugira ngo umupfasoni atere imbere kandi nibaze yuko nabe ni n’ibi mico n'ingeso zo mu gihe cyaheze bigaragara yuko ari imico n'ingeso byavuye ku isoko ikindi indagenda nacishije nk'umugenzi w'inyigisho mu buyobozi bw'indiro mu ino ntara turahimiriza cyane cyane abiga imibwira ngo baje ku ishuri kandi agateka kabo kubahirizwe kandi n'ingene bigisha bigishwe neza murazi yuko birigorwa kikiri gito kugira ngo nabo nyene batangure kumva kazuza kabo biciye mu kunda igihugu kandi aho kugira ngo abazobe abapfasoni n'abazobe abapfasoni biteka biza byunganira rero abatwaye dutoye kuko nabo nyine nabo dufasha kugira ngo dukomeze ubuvugizi mu ntumbero y'uko umupfasoni yogira ijambo rikwiye kandi akagira ikibanza gikwiye bizotuma igihugu gitera imbere nongera akantu twe twemera amayarikami ngaha nta terambere twodoshika ko ridakumira mu gihe hagati y'umupfasoni n'umwigeme katubahirijwe murakoze cyane reka tugaruke kwa Justine komeza dusabe umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari mu ntara ya Kayanza mwatubwiye inyifato ibereye umukenyezi aserukira abandi yatowe kugira ngo abera icitegererezo abandi mbega ni gute ashobora gushigikirwa yaba uwo bubakanye canke kibano kimwegereye ni gute bomushigikira kugira ngo ashobore kugira urwo ruhara rushitse mu iterambere eh, umukenyezi yatowe ashobora gushigikirwa mu mpande zitandukanye ubwa mbere mu rugo uwo bubakanye babyumva kumwe babyumva kumwe nuko ibikorwa byose bimuhamagara umushinga ntawe wiwe ategereza kubyumva akabitahura kandi akamwemerera no kubikora kuja kubikora kuko si bose si bose babitahura si bose bemerera abakenyezi babo kubijamo umugabo rero yarinze amwemerera kuja kwitoza agashikirwa ni byiza ko rero umushinga ntahe nawe abyumva bakabyumva ku mwama ikindi ni uko baba bari kumwe nabo batahura eh, ko umukenyezi nawe ari kirumara eh, ku ibyiyumviro byiwe nawe bitegerezwa gufatirwa ko eh, na cyane cyane nko mu nama ya komine abari muri mu nama ya komine bose bakumva kumwe ko ibyiyumviro umukenyezi ashikirije bitegerezwa gushyigikirwa nk'uko n'umugabo nawe aba yabishikirije hariho bamwe bamwe usanga nk'abagabo bavuga bati umukenyezi iyo amaze kugira ijambo akajya muri izo nzego zifata ingingo ati hari igihe bishyika ugasanga urugo rurasinzikaye aho gutera imbere rugasubira inyuma cyangwa ugasanga umugabo wiwe nta jambo agifise mu rugo nk'umukenyezi abibayemwo ni iyihe umukenyezi yogira ni gute mugerageza ku giti canyu gushyira ku burimbane iby'amabanga mujejwe n'amabanga yo mu rugo kugira ngo ntihagire igisanga cyononekaye abakenyezi batowe n'ibyo ngo nta nyambo ibura agahonzi eh, muri rusange babyifatamo neza muri rusange abakenyezi by'ukuri batowe umugore duhamagarira abakenyezi twama twabivuze kenshi mu nyigisho mu manama tubwira n'abagore ko by'ukuri abakenyezi bategerezwa kuguma bafise iryo teka ryabo mu rugo ntibarengere no mu mashyirahamwe eh, atandukanye hari haho tubyumva nabuze turi muri rusange benshi babyifatamo neza kubera inyigisho zina ziriya mugabo ntihabura umwe cyangwa babiri usanga umengo nyene bavyigenzamo kutari eh, hariho nabo duherutse kumviriza aho umukenyezi yatomboye ntiyatowe mugabo yisumamwo hirya no hino ugasanga n'umugabo nyene tujya dukorwa duto duto two mu mihana eh, n'umugabo yisumamwo ariko umukenyezi ugasanga niwe afise yaronse twisununuye agaca rero atangira kwigira uwundi ko umengo niwe ashobora kugaba niwe nyene afise bategereza kuba ari abakenyezi yego murakoze mbega muri ya rukami namwe mubona abakenyezi batowe bafite amabanga bajejwe mu ntwaro bo gute kugira ngo babandanye ari abakenyezi mu ngo ariko kandi barangure neza n'aya mabanga bajejwe ego ni byiza ko twari twizigiye abapfasi n'abatebake mu matora meza kandi yagenze neza kandi none ko mashyirahamwe ko nta turabakebura kugira ngo buke buke twumane ya kama twakuriyemo idufashe kugira ngo duteze imbere igihugu kandi atawanjya wangura kigira kabiri k'umupfasoni aba inkingi y'iterambere ntibivuga yuko atarengera umushinga ntayo wiwe ariko rero ngaha rero hakeneye ikiganiro kinigana kugira ngo uku babisiguye abantu tuze turategerana kandi tugende turahinduka tujyane n'ibihe ko umupfasini w'ibihumbi magana cyenda mirongo ibiri yameze mu burundi siko ameze uno munsi mu bihumbi na mirongo ibiri na gatanu uno munsi ni amategeko yaruguye yuko nabo baje mu bafata ingingo bakeneye koroherezwa murakoze dutera dusozera mbega hari impanuro mwogenda mutekereye ababumviriza cyane cyane abo bakenyezi batowe bari muri izo nzego zifata ingingo haba mu nzego zo hasi eh, eka mbere nabo babaheruka gushingwa amabanga Eh, biciye mu matora aheruka kuba mu bahanura iki kugira ngo bazobe intangakarorero mu guteza imbere ikibano cyabizeye n'igihugu muri rusange ego ni byiza ko abe nibwo twaye tubizigiye kugira ngo nabo baje kuvuga abandi bapfasoni ariko kumva bavugira abe nibwo bose ariko turabashigikiye turabishimiye turabakeje ngira ngo nabo nyine bazobwirwa barabe neza mu mategeko umurimo baraye batorewe hanyuma tugasaba yuko boza urangura kuko iba iya mbere mu gutanga indinganizi zigaragara neza itumbereye ku kuri kuzotuma ingo zikomera kandi zifashe zifise ububasha n'ubushobozi kugira ngo n'indero y'abana itegurwe neza atawanja wangura hanyuma kandi nako nohamagarira abatanga uburyo abatanga ubufasha uko bamubashije imbere ineza umufasoni tugume kuyandira rero ku byiyiko ba badusigira mu ntumbero y'uko twagumana umuco w'igihugu kuko niwo wadukujije ibindi rero dusoze dukengurukira abagiye kuzogira ubuvugizi mu bw'abapfasoni uko bitwe n'abenegihugu ni tuzi neza tubanye igihe kirekire turazi uko bakora turazi ingene batunganya ibintu ntange nka turazi yuko bazabikora neza tubivuze umugisha uva ku mana kandi ko muri ko ntabwo kutava ku mana ko byagenze uko tuhasabe ko nabo bokwama bazirikana yuko aho bavuka n'ababatoye kugira ngo bazame babibuka babitwararike kugira ngo nabo babatoye nabo bagende bisunira buke buke mu bantu yuko umunwa wose uronka icyo ufungura kandi wose ukaronka amafaranga murakoze murakoze cyane eh, dutera dusozera nyine eh, eh, umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari w'intara ya kayanza mbega namwe mubona hari impanuro mugenda mutekereye abakurikirana kino kiganiro babo bakenyezi bajejwe amabanga bari mu nzego zifata ingingo cyangwa abaheruka kwizerwa mu gushikwa mu nzego zitandukanye impanuro mu batekerera nk'umukenyezi w'imboneza n'izihe twobahamagarira ubwa mbere kwigenza neza rupfasoni mu bikorwa byose bashinzwe n'igihugu mu ngo zabo ingo zabo zama ari iz'akarorero mu kibano bababonemo ubuntu ntihagire umukenyezi yovuga ngo ko ndonse aya mabanga reka nsumbe bose bose ndabagendere ko oya bagendere ubuntu bagumize ibirenge hasi eh, nk'abakenyezi hama kandi bakore icyo batorewe eh, baserukire by'ukuri gihugu nk'uko batoye eh, na cyane cyane ko abakenyezi iyo bashyitse mu nzego nyine hariho igihe usanga baca bakwepa ibyo bategerezwa gukora ati biko umugabo abibona reka ndagikwempa ico ni ukuri duhamagariye abakenyezi bose ko nta gikorwa na kimwe umugabo ashoboye umukenyezi adakora bagerageze ibikorwa byose babitunganya nk'uko babishinzwe berekane by'ukuri ko bashoboye hama kandi bagwanire kuba akarorero mu buzi barimwo kugira ngo bazokwame barondegwa aho bari hose umukenyezi nama twavuze ko abakenyezi by'ukuri kubera umengo bakuze bumva ko umengo nabo mu kigo umengo ntibashoboye turahamagarira cyane abakenyezi kwerekana ububasha ibikorwa byose bigakoreka bakitanga by'ukuri kugira ngo berekane ko bashoboye biyemere aho bari hose turahamagarira rero bafata ingingo nabo abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo si benshi ngaha mu ntara mugabo abahari bose tubahamagarira kwamaza agatima ku gateka k'abakenyezi bamwe bariko barabona ineza y'umukenyezi eh, bigire ingorane bafise hama kandi bame bariko baragerageza bateza imbere mu dukorwa dutandukanye hariya mu kibano naho abakenyezi tubahamagarire kwama muri tujya dushyira hamwe hariho udushyirahamwe twinshi hajya ku mitumba kandi utu dushyirahamwe twabo nubwo dufata ngo ni duto duto turabafasha kwiteza imbere turabafasha kuguruka mu mitima kuguruka mu mitwe bakashikiriza ibyiyumviro niho bigira gutwara abandi niho bigira kuvuga ijambo imbere y'abandi bagakura impuzu ku munwa niho baronkera utugurane duto duto mwakoze ku kanya n'ikiyago bakuru ubwatsi aho nshimire kandi Justine komeza dusabe ni umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari mu ntara ya kayanza namwe mwakoze ku kiyago n'akanya yego murakoze cyane namwe nimwasubiye kutwizera mukadutumira tuzobita ikiganiro duha n’ijambo cuno munsi ni ngaha tugisozerereye imbere yo kubasezera twagomba kubamenyesha abashoboye kwishyura neza ubusa duhana ijambo ijambo rikazoza